مراسم قرامانتین تا پرس مفتن اصلا ما مسئله پرسانه از زمان پیامبر صلی الله علیه موقعی که به یکی وفات کردیم، به چه صورت یکم توضیح ده وتی از حالت ایوا اول برای خود جنازه که مراسم خاص داخل اسلام نیست مراسم خاصی نیست اما تسلی گفتن و تسلی کردن هست حالا شخصی که وقتی فوت میکنن همه اهل خانواده ناراحت و, و ناراحت میشن بس سوال از گریه کردنه آیا گریه کردن اشکالی داره یا نداره گریه کردن مردم به خاطر فوت کردن شخصی شرعن اشکالی ندارد خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم وقتی که فرزند گرامیش حضرت ابراهیم علیه صلات و سلام فوت کرد چهارم بیشتر عمر نداشت آن حضرت بوسید و اشکا جاری شده فرمودند که ابراهیم این به فرایق لمحزونون ابراهیم از رفتن تو ما خیلی وقتی امامه نویشون فوت کردن دختر حضرت زینب رضی الله تعالی عنها نبی کریم ان حضرت بیا داره جان میده آن حضرت نرفت تا چهار مرحله گفت بیا بعد تشریف بردند و بعد امامه رو بلند کرد و نبی کریم اشکر جاری شده حضرت حمزه شهید شد آن حضرت اشکر جاری شده جعفر ابن ابی طالب در جنگ موته شهید شد داخل شهر مدینه منور نبی کریم نشسته بود فرمودند که اصیبا جعفر ابن ابی طالب شهید شد و ایناه تزرفان تو صحیح بخاری میاد و اینا تزرفان چشمه های گرامی نظره عشق می باید فرمودن که اصیب زید ابن حارسه زید ابن حارسه هم شهید شد که غلام خود نبی کریم بود و که کسی که نبی کریم فرموده بودن که پسر من هست زید ابن محمد مشهور شد داخل قرآن هم که لفظ زید آمده از سوره احضاب. نبی کریم داخل مدیب نور خبر داد که زید شهید شد و و چشمه گرامیان حضرت عشق می و اینا و تزرفان عبدالله بن رواحه امیر سیوم شهید شد نبی کریم فرمودند که اصیب عبدالله بن رواحه با چشمه نبی کریم عشق می ریختند مراسمه زیادی بود که نبی کریم صلی الله علیه وسلم عشق می ریخت حتی گاهی گاهی مورد تعرض و اعتراض صحابه کرام قرار میگیره فورا اعتراض میکنه حضرت گریه میکنه شما فرمودن که این از رحم و نرمی قلب است که بیرون میاد پس گریه کردن برای از دست دادن عزیزی خلاف سنت یا خلاف شریعت نیست جایز اشکالی ندارد این در روایت از خود نبی کریم ثابت است اما گریه کردن هایی که داخل اونها واویلا باشه اوه میگه که فقط از ما رو دید همین یک نفر بود همین نار میداد الله نه نمیداد گناه ما چه کار کردیم سینه پاره کردن و موها رو کندن و سر صدا کردن که نامحرم بشنوی اینها خلاف سنت هم بعض میگن میگی عجب خانواده اینها یه قطره از عشق هم نریختن چقدر صبورن این هم قابل تعریف نیست اون هم قابل تعریف نیست اینکه یه قطره عشق هم بیرون نیاد قلبش سخته اون که واویلا میگه او هم نجایزه، عشق ریختن بخاطر از دست دادن این هم خلاف سنت اما همون اعتراض بر ذات اللهی انها گناه اون جایز نیست بعد بردن خود میت به قبرستان آماده میکنه کفن میکنه میگیره میبره آن حضرت صلی الله علیه وسلم شخصا میرفت و در قبرستان می حتی برای زدن قبرم توصی میکن این طرف بزن اون طرف بزن گشاترش کن بالاتر بزن پایینتر بزن ولی قبر می امروز هر ما بزرگتر بشیم متکبرتر میشیم نزد قبر نمیرین لباسا کسی میشه آن نظر بالا قبر می نشست میگو این کار انجام بده کمی لحظه شو کن از جان پای که اون بزن این کار انجام میداد و حتی تو بعض روات میگه اونجا می نشست تا آماده شدن قبر و چوب در دست داشت و زمین طوری باز چوب میزد متفکر بود جای زیرش مشغول بود رو قبرستان نبی کریم می و از اینکه مرده داخل قبر میگذاشتن گذاشتر این است که باید کاملا به طرف قبله باشه و دعا میخونن بسم الله علی ملت رسول الله می میخونند و دفن میکنن. باز دفن کردن بلند کردن قبر اندازه خاکی بیرون شده بعد روی قبر بنا کردن و آجر گذاشتن و روی قبر بلوک آوردن و سیما کردن و سنگه های گرانیت گران قیمت آوردن گذاشتن این شو خلاف سنته زمانی پایین خوب نباشه بالا خوب نمیشه این که ما بیا محکم با سیم خاردار بزنیم بالایش فرار میکنه مگه برای صدقه بفرست با خاردار جلوش نگیر سیما روش نگذار چه سیما میگذارن با آجر بستن و یا بلوک گذاشته این شو خلاف سنتن همه خاک بگیر من قبر اینها از قبر ده هزار صحابی داخل مدینه منوره بهتره در قبرستان بگیر ده هزار صحابی خوابیدن ازواج متحرات بهتر انسان ها روی کره خاکی خوابیده در احد اموی نبی کریم خوابیده در مکه مکرمی، بزرگان صحابه دفرم کجا قبر اینطوری درست کردن و اونها برای اونها عزیز نبودن اگر بزاره اونها باطلا درست بیکره مردم خلاف شریعت اون فقط خاکی از اومده بالش بریز اما گذاشتن سنگی به اندازه که مشخص باشه این قبل مال فنالی است این اشکالی دارد. و دلیلش هم حدیثی است که وقتی که عثمان ابن مزعون برادر رضای نبی کریم صلی الله علیه و فوت کردند در شهر مدینه نوری اولی شخصی بود که در قبرستان بقی دفن شد آن حضرت فرمودند که بری سنگی بزرگ اونو بیارید که اینجا بذارم کسی هم نتونست بیاره خودشون بلند کردن ولی قبر کوبید گفت این نشانی هست تا که بعدها بشناسم قبر برادرم بوده علتشو بیان که تابان بشن بشناسن قبر برادر رضایی هم عثمان بن مزعون بودی اگر گزارشتر علامتی برای شناخت فقط نامی باشه نه که آیه قرآن نه که شعرها شعر سان شما رفتی علیه بله کردی نه نه نام مشخصات مختصر بود اشکالی تا این حد نداره و بعضی میگن که تو بعضی روایت میاد داخل قبر انسان داری عذاب میبینه و خانواد باید داره بیرون گریه میکنه چی میگن میگه اوه مانند کوهی بودی مانند فلان بودی تو بی مثال بودی فلان چیز بودی اصلا مانند دوبار پیدا نمیشه در قبر میزنن جهنم باشه تو همین هستی تو کوهی بودی تو بی مثال بودی موقع میزنن پس فایده شیه قبر تمام شد قبر کردیم با از اون حالا داخل حدیث میان نبی کریم فرمودن که این داخل قبر داره سوال کردیم میشه پس برای برادرتون دعا بخونید حالا دعای مختلفی است حضرت عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه به پسرش عبدالله توصیه کرد وقتی من فوت کردم بالای قبر من میای بالای سرم رکوی اول بقره میخونیم جای پاها رکوی رکوی آخر بقره میخونیم بعد تا اندازه شطوری که میکشن تک تک میکنن بالای قبر من بشین که هنگام سوال جواب من هست و تمام با تو مانوس باشم بدون کس بالای من هست اینجا این سنت و بعد دعا میکنند و میگذارند میرن بعضی خونه برگشته دیگه آیا نشستن و دعوت کردن تا یک سی روزی هر روز ولیمه هست هر روز جشن هست امروز قرمه سبزی هست پردا چلو کباب هست پس پردا جوجه کباب هست آیا اینا سنت هست؟ اینا حرام هست تو کدوم شریع اینا آمدن برای ازدواج یک روز ولیمه میداردن امروز بچه ازدواج کرده روز خوشی هست تا روز هم جایز است یک روز بیشتر ولیبی هم نمیده اگر به مردان مشاهد میده به خانوما نمیرسه به خانوما میده مردان نمیرسه اما از مراسم خود ازاداریه تا یک هفته تا یک ماه هر روز صبح کباب و بازور کباب بخور برو باید رو برنامه ریزی از امروز چی درست کنیم چی چی بیاری فردا چی بیاری امینا نه تو کدوم شریعت اومدن آیا صحابه کار میکردن امروز آقا فوت کرد تا چند سال فقط به همون چی رو میدن مراسم ازاداری و دفن میدن وقتی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه پسر اموی نبی کریم فوت کردن در شهر مدینه منوره قاقا بود چون که صحابه داخل بوت دارن شهید میشن نبی کریم چی فرمودن فرمودن اسم لعال جعفر تو آمن ای مردم برای خانواده جعفر غذا درست کنی شما ببری برایشون اونها مصیبت زده اونا حواسشون نیست گوش شما همسایه ها قدر درست کنید حالا این وظیفه همسایه هست برای کی برای کل شهر همسایه نمیتونی کارو بکنی کل شهر بیشتر بخورن تا زور مغازه بازه زور بیشتر کجا میریم میریم برای دعای به نهار همیشینیم شب تا غروب نشسته مغازه شب میریم برای دعا کردین چون وقت شام هست کدوم حدیث اومدین کدوم وجدان تحمل میکنه اینو اینا درست نیستن جایز نیستن کار این باید همسایه ها قضا درست کنم برای خانواده میت بیاره، برای خانواده میت بیاره. نه که تا فقط خودشون دنبال گوسفند میدوند دنبال گاوی میدوند دنبال چی میدوند که اتی قرض بگیره کجا بیاره مشکل بزرگ اما بعضی از حدیث استدلال میکنن میگه نبی کریم وقتی جنازه رو دفن کرده بعد جا دایو امرأتهی اومد یه شخص پیغام داد خانم همون میت پیغام حضرت بیایید و قضا درست کرد و آن حضرت تناول فرمودن اما حدیث به این صورت نیست اونجا دایو امرأتی لفظ اشتباه است چون در روایت سه اومده که دایو امرأت یه خانم قاصد فرستاده نه خانم میت چجور میتونیم کار بکنیم اونجا دفن کرده در قضا درست میکنه نبی کریم یه خانم اومده دایو امرأت یه فرستاده خانومی نبی کریم فراغ حضرت امروز زود پیش ما بیایید اصلا ربطی با خانواده میت نداشت اونجا نبی که رفتن اونجا ناهار خوردن اما اینکه برند و مردم بشتینن تا سی روز تسلیت گفتن و و تعزیت کردن سنته تعزیت بکن مردم و تسلیت بکن برای مردم اما چقدر از صبح تا غروب یک لحظه بشین ای تعزیت برش بگو تسلیت برش بگو برای قضا نشید دیگه تایی حتی تاثیر و سنت نشستن فقط بخاطر خاطر اینکه اونها تسلی میشن خوردن نوشیدن همش خلاف سنت از سنت ثابت نیستن و علما میفرمایند که اگر مراسم عروسی با مراسم ازاداری فرق نکرد این مراسم ازاداری مکروه هست این یعنی گناه بزرگی هستین بین ازاداری و بین عروسی باید فرقی باشه که متاسفانه مراسم عزاداری ما رنگینتر و چربتر و زیباترن مراسم ازدواج تو مراسم ازدواج فقط چند نفر دعوت کردی میشه در مراسم ازاداری های مرد شو میان اونجا فقط چند نفر میخوان بیان اما اونجا های مرد شو میان تا سه روز تا چهار روز تا یک ماه فقط بخور برو نه چنین قضای درست است و نه چنین ازاداری نشستن درست است حالا همین قرآن و که خاص به خاطری نه که قرآن ندین قرآن ندیم به هر کسی شروع کن وانتن قرآن بخشتی نی نه حالا خاص به خاطر ایشی رضاداری گم خاص بر رضاداری درست نباشه ایشکی قبل ایشکی بفن نماز جنازه بو مید ناتا اندازه نیم ساعت طرف مولا یا مولوی بیان کن به سرتیم هم نماز نبخو حالا سردی و گرمی سخرانی کردن در قبرستان تا مید ایرین وقت اعلام بوتا جائز نهند چون تاخیر در دفن میت مکروه قبر صاحب آمد فوراً دیگه دفن کنه اما اگر صاحب روش کو تا وقت اعلان بوده فوراً بعد از آی دیگه بعد از وقت هم بفت درست نهیشا درست نه اگر ارداتنی پارچه که لوی چی و تخت و بدعت پارچه نوشته که لا اله الا محمد رسول الله آیت کرسی نوشته یا خونه ها میرن پارچه میزن تعزیت میگن همه خلاف سنت و بدعت بعد یک دیگه که برفر روزان گو دست چیز کنی برفر شپان دست چیز مکنی شی نه روز درسته نه شب درسته هر دو یک بمیش چواره که کسی برای کسی جایز که دعای کم دعا شب هم قبوله رو هم دو قبوله که روز جایز نیست تو شب جایز بته شب تعطیل نیست فرشته ای هست داخل بازار شب دست بنده روز دست بنده دست بسته شب دست بنده حرام میشه حلوہ داتن ہم حرام ہیں حلوہ داتن بگچے جشن عروسی یہ خورمائی کے بساب توزیع کرنے شد اگر خورمہ و شان الگ چون از عرف در رہتے ہیں تو پا ہیں دیکھ شیز مکرو در رہتا اما حلوہ و شان دیکھ بس خورمہ و چائی بیدت نہیں شان چون عرف ہے مراسم زواج بھی یمی مراسمان آدیما خورمہ دیں اما یہ حلوہ جاورتر و شربت جاورتر شان دیکھ توان آجائز ہیں حلوہ خورمہ کنوزی هر نوع حلوای درست نه فقط یه چیزی هست یک چیزی هست یک نوع غذایی هست تلبینه ای بین عربان تلبینه ای بین لک مردوانی بدین همه ازادار بدین همه وقت قلبی کم قدرت بگیره لک مردوان یا خانواده داخل سی بخاری حدیثیه یک فوت کرده پیش واجه واجه کو که اگر تلبینی واش بری، با شیر و با خورما و شا یا غذای بکن بکنه گوین تلبینه وقت دینتی قلب قویه کم تو غما کم کمتره بین بو کەیم بۆ هەمایەکی دەستداتنەکە مردووە ئێ من بۆش خۆرمە کیلو 2000 بۆ ساتخانە خۆرمە حالا و هەڵۆ مردوان دەوەریت تێش شان چین درۆستش کردی عکس زندان درست نه درست نه نه برای مرده نه که گناه همایی که انجام میدن کار مرده نه اگر مورد توصیه کرده اگر مورد توصیه کرده بعد از مرگمون دیگه زال رو تو جنید ته قبر عذابی دید شهاد ته حدیث یه که مورده ته قبر عذاب اگین با گیر کورت زندیان و حدیث هم حضرت عبدالله ابن عمر ته بخیر روایت کن اگر توصیه کرده که وقتی من ورتون دنیا پخ چوپیره ندید فلانی ورده همون ته قبر جنه توان چی نمیتونی یا سی بوده داد خانواده ماشین کسی دست برو شن زبر جنت پا پدا هم خبر مکن بیل پرو میکاره کنی پنیش راضی هم بود توصیه مکن راضی هم بود پدم عذاب بگید پس مواظب بید توصیف کنی چاری که ماک رابطه نگه هیچ چیز نکی نحلوائی دی نه لوٹ چاری نی نکی اوت جنی روسی نه چی مکنی هم بریب کاراشم کنی ای توصیف کنی اگر راضی بود که مورتو مردم اشروب کنی یه توصیف کن تقاب عذاب بگیشی به صورت نه که مردم توصیف کن دنیا چوپین رابطه آقا رابطه از معاشا بهتری نرفتند وقتی که محمد و رسول الله رفته دیگه کسی بهتر نشی از تمام انسان افضلترین انسان اشرف الانبیا امام الانبیا با رفتن دنیا تاریخ بوده صحابه بین پس پناه صحابه کرام دنیا نچو بینده وردگیدگران هیچ حساب نمیشه این مردی چارسن که مردمان سرسب بینده مرده بچاره برای مردمان درست نیم برای خود چوکن چارزش کردی نیم چنین رفتیم برای فرسانی برای تأسلیت گفتیم برین تو بیاین نکسی هیچ در مین یعنی پرس مردن سه روز پرس جنی سی روزو هیچ در نبین هیچ نه لیکن ما اتاقان کم تمیز کردیم یا کیرود یا کیه یا کیرو یا کیه بچه یک پوچ تمیز کنین یا اتاق تمیز کنین مردمانش چنین که نشان دکر اوه تازه دفنش کرده دنبال تمیز کرده اتاقان و منظران و شد شده دل دیگه منظر خراب بود رو خود عدت یا ازاداری برای اگر مرد وفات کرده برای خانم چهار ماه ده روز چهار ماه ده روز اما غیر از خانم مثلا گوهاری هست ماتی هست دختری هست چند چیکب دارین سه روز بیشتر نه سه روز برای اصل خانم تا چهار ماه ده روز عدت هست یعنی تا چهار ماه ده روز نه عطر استعمال که نه سرمه استعمال که نه صاب و استعمال که نه چی جامپ شده بو مکن و صاب و لوکس تری بو صابو میکن شامپو بودار هم جان سرمه رنگ جان خانمی که همسر رفته بقیه خانواده بقیه خانواده که بعضی دیگه کل نموی دوره کنه نه ریش دوره کنه نه ناخون دوره کنه دختر و پسر پاکن ده گرفت ازاداری سیر گوشته جایز نباشی بعد سی روز بدعتی ازواج متحرات وقتی که پتانش وفات کو بنان حضرت ام حبیبه وقت ابو سفیان پیت وفات کرد تا سی روز نسد خوب وفات کرد بعد سی روز گفت من علاقه فنی اتروت کلومان نیست بلکه مو که بیاری جنا و سرمه که تمامی کنه شده یعنی از مال دیشته جایز نه این که متواس سه روز بعد جایز رو خلاص تا حالک از ازواج تا کل عمرش در عدته چون برای ازواج متطهره بعدا دیگه ازدواج جایز نه اما برای بقیه مردم سه روز بعض این حق کل خانواد ضایع بود حقوقت ضایع بود و نیازه بشری هست اما الشرب كرت المكان عشان باقي جناهين بمش كرتين وقت ادته لباس زينت دور كان وقت شو وفات كرتا زينت دور بو هل لباس در زينت ايوس رانگی زینت در كان سیاهن گوار کان اما بعد از ادت که عمر ما سیاه پوش بر روا حرامه بعد از ادت چهار ماه ده روز بعد عمر سیاه پوشو دختر هست 20 سال وفات کرده همسر وفات کرده یا 15 16 سال 30 سال 40 سال تا عمر سیاه پوشو هر کسی میگه خاصگاری نه دهاره چون نه صاحب کرام این کار نکرد در بین صاحب کرام یا بی بی داخل جنگ بدر دوادی فوت کرد وقت فوت کرد فورا وضع حمل کرد واضح هم کی بود بعد ازایی عده تمام دیگه اگر خانمی حامله و بعد حاملگی فورا چوک متولد بود شو وفات کرد یا طلاق گرفته ولو یک روز هم طول بکشه عده تمامه تا پوچگار که فورا خانم پوچنگار کرد پوچگار کرد پوچشا کرد در بود دیگه دیست که نه ابو سنابله گفت اه چی کنه تو افتاد خاصگاه رفتت قبول قبول نکنه گفت چهار ماه ده رو این تاین شاه گفت تو خاص خاصگر بعدیه تو ناراحت بود گفت نه نتوانی کار کنه را پیش واجه واجه فرمین تمام بود تمام بود توانی و تا آماده کنی و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که دامادی وفات کرد و حضرت حفظه رضی الله تعالی عنها بیوه بود وقتی برای ازواج عرضه کو را پیش تدیگه که حفظه نکاح نکنه تو ربي عثمان ابن عفان حبسه نگره تو واجوار نکاح کردو تو پیغام نکاح دیم داد. شد اشکال نیست تا عمر سیاه پوش بکن تا عمر زنده و سیاه پوش کن این زالکان بو هیچ کاری نیست تمام بود ادت تمام بود درک از ادت آرایش کن لباس زیبا وار کن جور نامحرم مرو هم تی منزل بده بوده ای کارا مکن چون کار درست نیست تو گناه انشان لباس یعنی برخورتن فرمارده نه مثلا لباس سیاه برکورتین برای مردینه در غیر محرم جایز و اش نه نه نه وقت مرگ جایز نهشم وقت ما برای نبی کریم گره نکنیم برای خلاف راشدی گره نکنیم پیت باتا ما بالاتر نهیم بیدتی مردین سوگ نیه، مردین چه سوگی ها که اصلا تا شیر رو دیگه التهاب رو دهر رو نبرو دور بکن ناخون دور کن جنگل جنگلی بچه که ازادارش شان دروز نهشان مردنی بس جنین هست اشکالی نیست تو آن کار کن حتی اگه شوی وفات کرده ادتی ما هست تو آن برات شب منزل برگرد روز بر کار کن رفتن جنین به قبرستان برای دعا و درست نهو لعنت یهده لعن رسول الله صلی الله علیه زوارات القبور خانمی که قبرستان رو ملعون یا خانم آنچه زاله زاله کرا سوائی جوانان راه نیست نلاتی گو با حجاب و چی زنده نمیگین مرده نمیگین شجیبه حجابه مرده چیل خاکا نگین به حجاب رو زنده نه تو بازار ویلی ش دیگه شک گوین که یه بلوچی حدیثشی بلوچی حدیثیا که سر قبرستان رفتی مرده لخت دکا گیدش را ش دروغی دروغشی کشتنی موکی سبزی کنه قبرستان چه صحابی ابو برده قلب اسلمی وارث تو قبر رد بود و عذابت یه شاخی پروش ته جت جتی مرتضوانشان خوش نبوده اینشان عذابش کم بود یه صحابی توصیه سر قبر رو همیشه کشید قبرستان ما سبزه باشه سبزه وقت برسه قبر بکشید اما قبرستان سر سبزه بین چیز خیلی عالی باشه چون ذکر کردیم تصمیم کوری کرودی ها قبرستانو باشون جگماور نیستن قبرستان جا عبدی مایا چر ازان نیسته پاک کرودن اشی پی چه پورکان تب چه هنچو زنگیان تب چه هنچو دیگه تا دیواتی تا آسپیج بری پا هستن از زمین درستین که برای قبرستان و نه صاحبانی هست این مردم یارند بر جنازه نه صاحبانی هست نه آبی هست نه برنامه هست نه درختی هست شد روز نه